Olyan szépen megjegyeztem, hogy mondják. Mások Szia három. Így, hogy valaki, a szomszéd... Valaki végig ment itt. De mivel? Kellene egy ásó. Ezt a kicsit, mondom, kiszálltam ezt a végig, hogy aztán megyek visszafelé, azt a 얼굴이 고요함이 아니라 그랬어요, 뭔가. 그래서 내가 이제, 그 말이 이제 말이야. 이제 그 말이 삼바 삼두 삼무야 원가가 있는 거. 근데 이게 왜 삼삼? 아, 잘 따라하지. pár nap még ekkora színra volt benne,

Ahogy is el lehet menni. Igen, kérdez, Vaki. Meghalunk, hogy tudják meg ezek a hiányok unapújnak. Igaz a rák van, kérdez, hogy azt tudja. Ezt megtaláltad. Ezt meg is kimarad el. Tényleg. Tényleg kirakod, igen. nagyon hát, azt a főnyet kimutattam. Tehát, azt a főnyet kimutassam. Az hát, egy csak cég. Zati, Zati, így jó van. Azt hát, hittem, hogy ráálltam mindent. Földön még Mi? Kicsoda tudja? A földön. A majd a földön megmondja, hogy hogy van. Ja. Ez is kanyon el van a föld. Ez is kanyon el. Hát mi volna, ha nem kanyu elzéveken volna? Ne jaj, mert szétszakett. De nem úgy, hát kanyu elzéveken van. Hát milyen nevem van szerinted? Ó, megkérdezem. Nagyon maga tudja. És akkor kanyu elzéveken lehet, nem? Tanulmásra. camion. Quand nous passons la nuit, on va voir. Azt mondta, Szabó, meg tudják ők nézni a nektem keresztül. Most így nem? Hol? Kicsi lehet.

nem Lemokodóni? Ezt munkája látni. Hát hogy a faszomba akar Isten termel? Hát, minden. Minden is hát nagyon... Hát ez izé, bazd Minden is nagyon jó termel. Na, itt kezdődik az ilyen. Hát szépen hitetlen. Hát Ha nagyon akarod, megmutatom neked, hogy hú van a másik. Nem tudom, nem beleüteni semmi. Mutasd meg neki azt. Na, nyissad ki. Átvetett a námnak azt ki? Nem Fülne nem akkor. Nájá, majd úton magamat, de nem is találom. Éven belesztítünk az Ja, szép. Megfogadtunk a Na, igen. Ja. Csomag, nincs benne annyi. Nézzék, nézzék. Ayahan lang. Pag yung simasin dyan yung sila. Saan yung practice? Hmm. Não, não é diferente. Tá. Não, não, não. Não, não. Vamos. hasonló, és ugyanolyan változnak, folyamaton vonzásra végzeti azt a tudatot, aki tagadja. Vagy egy. Amat nem bízik meg, ez nem bízik meg. De vezetően vele. Nem, azt még előbb vettük két nappal. Hát, akkor meg. Nem tudom, hogy a tudába alakult. Itt elkezdték nagyon lopni a cégét. Téglát. Téglát. Végletet. Bemutattam nekik unaványra. Itt a bolonda, odáig alatti. Igen. Ez ki? Ja. Ezt meg elkezdték lopni, de most úgy látom, hogy nem. Megálltak. Megálltak. És ilyen sáb van rakva, és nem bírják lopni a mennyi kutya volt itt. Ilyen szétázadó olyan száraz, akkor milyen lesz az enyém? Na, Attila. Jövőre kellett volna, ha lesz a nekukorica. Nem, nem. Ezt Így hát lehet, de hamarosan kalászolva nem. De bele, de ő még látszik, hogy a szállók még ott van. Hát igen, de hamarosan hát kalászolva.

rosszat. Jelmetik azt, reszkítottam ezt itt csak. Valójában. Fát, nem niente. az ilyen valami. Madár. hogy jövőnk óta ilyen, a kombájnom elment. Egy a szállnál. Én is szállnak a Nagyon sok Tavaszra még a napraforgó. Szerencsére az őzség. Azt is. che fa anche per quella di vorrei sapere ma buona proprio la tecnica e io stiamo Gratulálkozom Pinta, a kapcsolatban, hogy megáldára köljön. Hát tudtam már erre Megvárta ugye az illat. Hát nem kell.

Thank you. 就是那么好嘛，现在是不理想，现在是，他妈的，那个嘛，嗯，等。 Ờ đúng rồi. Thì, thì, thì, nó đi bây giờ làm gì cùng mọi người Thank you. közésztalágyamat. Nem tudom, nem tudom, hogy hiszem tudom, hogy van neki, de hogy valami... Nem tudom. Én nem tudom, hogy tovább fizetőzek. Lehetne a kodját így van, 要平衡一下，对，但是我们讲，这么一点，还是，A 有目标，啥也没有，还是玩玩麻将。

ستة ولا القليلة Thank you.

का अभी पीला क आरंभ हो गया A jen sa menk ni ti gen ki se. Ni chan yon sa chan ni chan yon. Men. A ti chan chen ka nan mani chan yon nan chan ni chan. Chan se chan li. A di. Chan si jen ki chan ni chan li. 我从哪儿去？从旁边地下走过去。有？在那。他包里放了那么厚。 再一个，哎呀，你坐过来，坐过来，四五百，四五百，四五百，四五百，四五百，四五百，四五百，四五 Is that Idáig rájöttünk, ezt nem És kicsit Olvassák. Thank you. oldala, ez a ajtókús, kicsi nincs ide, kicsi és akkor vagy kicsi meg ötből a kenyéssel. Jó. Egy kicsi hozzá, hogy látom. Nem, ki is várkod. Mondom, hogy segítségével, ha, ha, de elég hívott van Nincs olyan jó meleg, mint bent. nem Melyik a... Nem tudom, én anyát tudom. Én sem tudom. De szóval, kenyérből kell öt darab. Ah, mindegy, akkor elbentsük akkor. Mi? Lássuk meg a Ah, jó, bassza, bassza. Mit csak a tíz? No, hány van már? Hát ez Na, végeztem, akkor négy is jött Három van. Három. Négy. Jó. Tisztára száraztak. És mennyi van? Jó, akkor legyen, mert... Ja. Ezt rakni. darab vakszám. Melyiket? nézzétek meg azt a másik azt a középső háromszor. Hogy mentek be? Nem tudom, kisfiam. Te engedted őket. Én már elmentem, mikor én nem miattudáltam. Te is ilyen baszogattál ingemet. Te zárkodtál be, meg te miattudáltam. Hadd meg a lelketet. Na, minden, mi is. Na. Jó, köszönöm, nagyon kemény. Száraz, nagyon. jó. Ez nem van, lesz soha mindegy. ki jött a mára, vagy te? Ki jött? Ki jött? Melyik ez a macska? Talán egy másik nem volt szerencsére. Mi van? Tasz. Paprika. Majd meg lesz a hús is. Na, kijönnek. Most mennek ki a kertbe. Ki a kertbe, mi.